Пятни хушнебе эверке лажине лисорхаех тытса күлжі де полдырумне бұрзадыратры. Ну хавартрах, хавартрах, васкатре анаурядник, саламатни выляндарза. Илзедох вазен ябал изене. Лисор бір хужа онланай мазыр бұқсатычы. Мен илзедухас? Урядник агальди херлі тада ытларах херелсе гайры. Ат тухмах, ыт садырать тада, илзедух мен бурлине, шавы Лисор Аплай шак, тереде жавындах эверкезен пылдырне бұрза кече. Никама кетсе дымазыр, ұнды ябалазы не тустарма тапратрем. Чималдан вал шулдыргазагайны пулыкат кигурджы. Лисорана ятса тухса урабай жіне гуже. Ундан каллех палдыра чупса кече. Хылдыр-халдыр пичкезембе, таганаба кундыга, тада шавра алана илсе тухрем. «Шидеди!» — ыйтрывыл дулашкинжень. Упрамбагала жаган урядник шіне бұқса. Адя тие тие, мен бұрыне пәдембе хилзе дұқтеші зана. Урық немде жүк візен? Пір қатық савағына вұртса үлчі. Апла бұлзан, пөрдекер, ұшы урядник лисыра. Пәр миндер мендерде анғы варар, шиінже сақман не илзе дұғыр. Каличен сымақ чынмезір ғытсадан вәшілес сазардық улаза мағырзаячы. «Эй, пихамбар, петремершке, петремер, деревіл. Рахныбе, ним пәлмей бұлзағайна әверке пылдыр алыге өмінже чунзыр шынбек пықсадырать. Лисор әверкезен южегебе сахманнеде, ундан вешелизін кача духны чухне сырны сурбаннеде илзе духса ураба жіне хуче. Вара урядник тадах лисора тіллезе бұхрем. Немінде ел маревізен? Кажық сімпе бор? ураняшта, Хура неде лези? Вот дурак, меже каламалла. Шын те тархашын, упрам пиче, эсті блин үгіде керға, чыререн тархаслаза ялынче эверке. Лешсем итлеменіне гура упрам батнерех ирце дажывыл. Нимен зархывара шешке, чынах, тұрғындыр варинже. Ара, мен дума пулдарым хайып гунда. Эх, упрам пиче, эсті жау. Лисор каллех пүрде жупса кече. Выл эверкезен хуранне зембе чашық терекне де илзе Ча Ша вғытра шаданба авзадуны лутра карда алги бадінше, чарма кураллы кыва качага күрінше. Выл вешілі сасыне илтніжі, бір жарынзады мазыр түрек, балдырда тарза утса кече. Аа, качага да бұр, хызенехи? Итрі урядник качагана курсан. Хызень, хызень, самахушлю прам. Апла цагагара да хышнем. Урядник мен хуштыне пурниде туза бұрағалли сора, качакана ураба хышне паяв баға гаржы. Вежелес шакна курзан тюзей мере, урядник умне бұрза чергушлензе за әзіклезе мағырма тапратлы. Тарғашын, тарғашын шылыр бере агинге крен, тере вал черерен тарғаслаза. Урядникшын вол тадылза еланны немінде мар. Атя-атя хвала-хвала, хушевал лисыра. Лессор алынчы чыбіркебел ажана шаптарза илчче, Ураба жинчи каткабичкізен бетерлі шығырмағыр шалдырдатмады дінчіш. Упрам әверкезен шил хапхине бұрза үштім. Тексім. Кичем кергүнне. Тюбене талкышпех хура білітсем карзаилне. Кассын-кассын сиви жил верет. Ур жердете Урал бүрдінчен тухны шертме юман хымарандуны сарлагасы дел. Сидел хушинче урядникпе пірлегіліне писырларад. Ол шорт сухалла, шаврага пызы кушлықлы, хой халық шинелі пыққалад, мұнғы маллан кықымлатса Сидел Сідел жинже хулын хуплашкала кенегене ұшқала И Эверке лажинелі сорды бұрад. Вол урабана халық умне бұрзадыратря, Вол хыйне каламажу куштанла, мұнашлан тыткала пушланыскер никама пәррсымах мере. Маях шалгаларя аллызіне ал тұтсадычы. Ун хышынах урядникпе упрам келсе шитріш. Візіне курсан халық тебір худ еребен жажылдатса илзе кыштах аяккарах серілзедіжі. Анчах самах міншінекен пулмары. Нус, такс, тере урядник сунас пустынбе аптраныскер. Сымзіне тудырба евала за ішін. Ол жавындақ эверкене чендерме хушрем. Эверкеде бухва келнічі товар емле уризем курынса кайрыш. Эверке кышт маларақ тұқсадычым. Каласа бархалаға дебір ғуд. Мән жухлі хыржа тюллемен шак негодный чываш. Өйтлі урядник писерден. Сейчас, сиксадычы писер, Ундан алынжи пысы кінекіне ушкалама тапраты. Так точно, Аверки Данилов, ширим иги теньки де херхшичі пустюлемень, парами те пур. Мән жүхлі, тебірғұт қалаза бар пұр депілчір. Пейсір бұшне жүклері де халық енелі шаврын бұқры. Ундан ұшы себе пәтім таврана яныратса. Шерім игі де херашичі бұз, илтріри. Езі яджым. Ана херіш әверке лажи тұлғырны зірбушне ченеген бұлмаре. Ну, қалаза бар, аверки, Данилови, чен кутаранчен түлемезірдірадан пушни уса дыраган эверкене пăхры урядник. Эверке еребенщик линзе, айыбакене шинбек смахла бушлары. Ара, укшине ништан тупма булмарышке, әне э вилзе сут малы ябала юлмаре. Өтте жулзенче ялан вғытра дүлезет бұнычы. Бір жәліхе кажарырынде. Мен жын ұрасынақсана кажармалла. Шамрық шынес. ана шаранлы бұлвет. Аны жаране пурда хавалкыштах. Апла булзан мәншін тыры сұтса ұқшаду марын?» Эх, господин, манын түрлі сұтмалық мар, хамыраши мелікте жетмеш. Апла езі тюлесмар деден. бекала каламастыптаға. Урядник малдан демжін упрама, ундан ураба ене лепықса илчем. Судас, тере вара Паян юлашке срок, Вұл саламатне хывырттын шаваргаласа, ураба батне бұрзадычым. Нос, торги бушлат кама камамын ябала келле келер күнда. Хала хумханза ураба батне урядне хышын упрамбалі сор, тада иге вишешін тұқсадычыш. Мындырка упрам, ураба жінчен хойвалли пір хуран, Игі тада вәр шавра алла суйлаза ая аяққарақ уйырза хучы. Ну, Тезе урядик шине мынгылмылын пахры варабыл. Мана кузымбе шиддіхі. Да. Мән жухлі барас теден? Он мне бірзады Мен, Мән, мән жүхлі. Хуранигу тенгерені ұтламар. Да. Пичкесіне юзамалла. Ал жар бұз хурадап. ине, ну, тебір шир бұз. Пәдімбе иге тенге ұтларақ пүлже. Ну, юниде срен хамка молба тебір шүрденге хушса парам иппин. Үтті земмінде шедада, и бұғыр. Урядник коллег янахне кажыртты. Илтрери, акшак я балазине, абрам-абрам швижі денге барастет, камда дамын жухлы барастет. Перите шывар ужаган булмаре. Илестегензем жүгі, апла бұлзан вижі деньги суда атпар. Абрам-абрамыч, колар укшыра, вон писаря гайза барыр чыдай, маре. Питі тарықса кышқырзы яжеде, упрам суйлаза хуны ябалазем патне бычым. Эдем марезер, кашкырзем, теревал, памастып, немінде сутармастып паяна хуезда земский начальник патне мировой судья патне гаядып. Эверке, шагынбе каланы халиченчен мезырданы шинзенче резинеде хускатры көрінат. Хала хушинчен ундан да кундан сазызем не бұшларыш. Улашыш кепердень, Юлашки тересвеші. Немінде барас марвізіне, ағалгі үксе вилесі сикана юлны берән. Урядник кант хытса пықсады жым. «Это что такое?» Шеварни гарза унгун пыққалазы илжі валундан. Вара шилинзе гайрыде, мен бурваебе. «Эй, вы скоты! Бунтовать хотите, а? Всех в Сибирь!» Дезе кышқырзы яджы. Чагын хышын саламатни хыттын шадырлаза ярзады тре, Уш хупса елечен эветке батнеші седаче. Чән заламат хулбуши урлы щивичен турца гастыне чыдаймазар, эверке жавандах ураба аванзанче. авынзанчы. Унба бірле пыдымхалық ювырын ахлатса илчеде кайран шып Шереюк не эверке жінче, шут саламат тебір хутта Шапталап шагын умень гына, уху патнелле, чиргю енчен хура сукна пинжаклы, шаврага илемлі пить кушла, хулхушине земхестерне хестерні шин шын пырзадычы. Урядник шаптарны не гурзан, балхалы хушине кірзедічі. Малара хиртрі. Мен гунда. Езі Шак Шакшин елде учитель Василий Петрович Разумов пульчем. Василий Петрович пуғыва ядарлазамар. Аджасыне шкулдан варенсе каларны хышын ваттере таврын чухкана пырзалекрре. Унда урядники технине хый кучесемпе хый курзан, вăл тюрех ваттерне таврынче. Картусне хывмазырах сидел хушине кырзаларчы. Ваттеренче хый пӹччень. Үлемменнче пәрза щучук пулзан да, разумов халхинже шеленбек шамазар саламат хыттын чывашлатны илдинсе тәжі. саламат айне авгаланса вырдаган мәскін шамыр хрещен тұқсадыжы. Вара Ана пушшехте йывырдарах пек туинче. Мендери тискер, эдемле мар ябала. Разумов чыдаймаря. бе чуни күтсе келнерейін, ларны жерден тәчеде за жүреме тапратыры. Тарла кандык видер ташталла, вады пилежін шаралза юлна вәде турачысем хушибе куранаган тюбежіне, хуп хуратис керсынла, тәттім евер езырланза дыраган сиве пәлешіне Урамба бір вырымрақ толбан жин брать. кевеле бұшланы кеске пинжак тұғынны, шелекпе, Тағыр жылба васкамазыр солымлын удайды. Разумовына курны курман паларя. Паллары де кырдақ секседіжі, ұндан бір тұқтасады мазыр, ұвыш тубанебе чүрі рамкине шакамады дінжі. Кузьма Степанч, керірға, керір! Кужух, саса илтре. Чарынжы, ұндан чүрі Ырзаман хуши тіліні евір бұқсадычы. Керға, кер! Кандык видір качык туртряна разумов. Кужуха не учительчі нине анланза илчі. Умпатнелле паранза кечі. Василий Петрович салагайне келні иге жумта житмешха. Кужук вижім жулаха имбюртне юзанычы. Жа майбавыл контурдан варман ыцабық мажутланычы. Ана контура худ шырзапамала дереш. Анжа хутникама шыртармалла. Ялда хут пілегенжін пантелей бұппа учитель гына. Хатте мен бұлдыр, учитель патнегайза бұхам. Терегі жүгін жұхвара. Үйтса білнежіне шілленмеға, вреннежін, дезем алдан егут Василий Петрович патне тұқса утрем. Кужук чынақты янышмаря. Василий Петрович ана тақшан палланы шынбек камалын ешінші. Икішне де пәрбірінбе калашма пілменнеше шиывыр бұлжы. Учитель чывашла пілме жеткен. Кужук вырысла білмеш, разумы век ұжықшыне ашын пақса, хайпәлінебек бе. Ну, ну. Мин тума. Шук-шук. Дезете паққаларе. Ұжықына. Хучырмалла дезе, шұрығу ділзе шернебек тұзағыдарды. Учитель онланаймаре дежавна була. Пока сиди, сиди. де күжіға хайх балансақ ташта тұқса қайры. Кужук күжін хыдақ тілінже. Үшта тұқса мана пітшіне бар Ташта темскер. Шынземчінзе мен жіне хайбе бірлік тұқмарымха, дезе шуғышлары аптраза. Василий Петрович чылай кеттермері, таврынжы. Выл пантелей буп ажине чынзе екен. Учитель вырысла тем калазанах, ажа күжук патне бұрза. Выл занран ішпе келіне дезе өйдәд. Худ шырдарма келдем, варман илесте деп, контур яжібе худ шырмала, дере Взем вишеше иге жінбек бұлза калашмады дүнчіш. Ага, писать прошение. Тереде учитель Пантелейбуб ачи урлы кужук камиккине волменеш менешленини ыйца кутне çырса Кужукпа учитель жагын хышын пәррберенбе палаш палашса кайррыш. разуму разумов кужуга паян хыехчченсе керттрре. Кенеге мен ыналарма буган тупса Разумов таза бурунать. Кровать шинчи гибе миндерзем терлен сарылса завардаща. Урайне сапсара сарла загайна. Кужуга шуза үкесіне туинжы. Әркетесре, тілінжі клашка пра, тулие книге. Сидел шинчеде книгезембе хутсем бұр. Эпсана марми, кая шере гайма чармарми. Итре учитель кужу пуган илзе ларзан. Волғыйде пуган унбай хирешех ларчем. Яла елні чух Василий Петрович чувашла пачах калашма білмешші. Халяга, біріге жол бұрынзақ, сама юмахлама вренчі. Езі, меншін пухыва каймарын. Өйтірвіл тада кужукран калай жупу ерза. Маны шугында. Дерегу қызасы қызасыба. Хужалығым жук Пужар ғышшын бұрынаса да, шырайын жегіна бұрынадып. Ай-яй, әсте шын загайрыны, өйтірі учитель. Кәлбе гымыр қынадыр заюлче. Паянхи бұғыва күжугачыне генде бұлман еккен. Ужар бәдінже суранланса пәтні хышын, выл бір вғыт хуши кедю бәтнеде туғаймаре. Магара вутран жылзағыларны жоқ, унын шурамебе сулахай хулі пішсе гайна. Шүжінде хырахинжен әнне. Күжуға ялжынызем нумая жахірхенжіш, віземына хай ұйдаса кетмезірек, казу түрінетелі жележе бәджіш. Депрезем да Укшан барса да булышма жұтларыш. Тірлерен көріксембе хуржеве тупса сергелезе, күжік сывалза житре, зем ана шунзагайны пюрже вырынне шер жавза, ери даврахым азымбе калаза үплепек печек хүйжі дума булышрыш. Ужугын халық бұқсабаны шутранхы нешізе пұрынмалық түрі де, күш тұткаламалық денебек ұқша денге де юлжі. Ужуг кышалхи хыжы ұқшине вғытра барзадатыры. Солдав кебе пухывады тухмарем. Итле Кузьма Степаныч, теряна Разумов, кошта калаш калазаларных ішін. Эпе калаш малай храх вренешень. Сан выход пулмажи бада кильзи шуреме Ара, пулжады пулзан міншін келгелес мар? Пулжадын жав. Мень без махран. А, вот, сандран идап. Эскалан. Ну вот, царь деть бір. Государь, император чывашла мінле калашы. Царь, патшай? Икеленчі күжіл. Как-как паша, изырна паша тедіри, чапла патша бұр берін. Ну вот, шырза захурам ебанам. Василий Петрович сидел шинчен пер тетради илсе шырза хучы. Ундан коллег ұжық шіне бұқырым. А политика тені чывашла мінлі? Күшігіннан мары. Тем тедір Ильдеймер бластировал. Ильдеймер ли? Ну, политика. Не най, пельместеп, пушне брагалари кучук. Он бег самах тобри. Пуржав. Щук, ильтмень. А закон? Законы? Патша законе, тур законе бордяще. Василий Петрович читрачище не тадах темен ширче ручки не хурза кучугум мне пырзатычем. Кузьма Степаныч, мандыран. Эзі ана әніне діні. Міне, сакунай? Да, сакуна ана теші де шылы пула теші, мәле теші жав? Да, темін шухышла за ільчі учитель. Силох тедень. Мен вал силох. Шылығы? Міне каласына, вал туру менже узалыш тузан булат теші. Ага, понял. Апласерин туру зал. Кам білет. Ағал жұқлайық деші, көрендерзен хаяр деші, шылық ярат деші. Василий Петрович тадақ шуғы жағайны бек пүлчі. Тетраджі жіне май, силох, грех дезе мұғырдатры. Ундан күжукран калехы жывашла білмен де балазем жінчен үтса білме тапратры. разумов, хая шутны шутманах, пантелей пуппатне гайзаларчым. Малдан вазем чергюбе шкул әжізем жінчен кала чіріш, Булашкин жін разумов хайнеканыш паман ұйдузіне хускатрым. Шкул выл шкул. Унын әшне лайықлатма пәдем вая хурса дырыжып, деревіл. Чываш сіне худ верентні маншутпа пиді кирлі. Был пызыгеш. Ман жын мар, пәдем государства жын кирлі. Анжақ мана ялды ергезірлік сем тілендерейші. Мінлі ергезірлік сем тәлленнебек пулза, пір тұқтазады мазыр ұйтри бұл. Разумов она паян ялда хыр жемінле бұқны жинчен қалазы бачы. Вара мен, тері бұл, немін ұзалы неде үлкменбек. Василий Петрович салғула анжым. Шавна кыштақ шымылатма машуқшы вара. Халықран мұшқаланы пума вара бұл, не күрендер мес бірі. Вал перенеш мар, учитель господин. Тадагамын. Пантелей пуп разом в щине теленерех хреде. Эзэ мискер, ну, что вы хотите? Тере. бек мышкаланы, керев керевзіреш пек туйнат тере разумов. Кунды жінзем ағалге чухын бұрынашы. Каплайы везене пушех юхындарза бұмас прыжи. Пәчік айып шынақ хенезе бідерні, пире тивишлі бұлма бұлдараймаш, кунбек туза халық бұрныш малалла ямашук, канзыр Уп, ваттерін тебір бүлімінже, шатма жінже тем шадырдатны елденет. Унда пуп стрепки, улас еваш сазыба темін мұғырдадад. Уп әжік бүлімре вара пуппа учитель иккежех. Тулда Кергевич кіншіл пүрчейінші темірлістізіне хындырда тарад. Халянде пуп разумов шухышне анланжы бұлмалла. Валунжіне сивін бұқса елжі. Эзі міскер. Сипан халтурен чулебек аймаш утламасын пулевет. сидел сиделшинчи самовардан пылакче юхтарза эшне май. в тапуба анланже. Вăл пір хуже кітестри, пызык турыш симбе стена жүмінчи рамкала рамкалы картинзіне бұқсаларжы. Кунда хыйын шухыжызіне пәтемішпех ұшса бама кирлімарине де вғытра чухлаза илжем. Шапла, халтурин ішне пледіп, теревал салхулын. Анжа хамаун ешізембе пірлі худшындармастып. Эбі выл ирекшін ирікшін. Міншін эппін пірмай шау хал хутне керешін хереннетін. Эбі, эбішінсіне юрададып. Езі яныш ха учитель господин. Хрещене хальге ытла ерегиянным. Изер крепосла ергене прағы жақларны бірге калашын поленде. Тада піле деп күнде чуваш хрещенізем патшалы хрещенізем бұлным шиінчен тада крепосла еркене прағы жақыларныран вара мише жул ертірі хері шол ытла шабах немінле улжынуда шук темеле хыжан пәтневал ела халық хуйхи сухине халық ингек сингекне сиренчіргүнде кыштақ шуда илмелле бұл сымақ майын галазан халық сыр эзерде порнаймастыр Үлтіре, сәделзем жінче мачана жиде чечек семізеші. Стеназем жінче шуды рамка бавырнашны темжухлі тұрышсем. Алық падінчік десре сөрі жиіне бұшланы физгармони вырнаштарным. Пуп, кавер зарна урайшыне бұқса чыла чейін мезірларчы. Ол темізкер шутлары бұлмала. Да, тере вара, варымын тұтса. Ундан шимше пуган жінчен мүжілдетсе дырза, уткаламады Келенже алықлыш капран бір пызы книгелже. Она шаваргалаза да, ушкалаза бұхре, калех разумов енелле шаврынжым. Да, Эзі Плеханова уламаны, самохран, как это, монистический взгляд на историю. Кажется, да. Ятнеде Христос кажардырах, улан жоқшыл шылна хуш сабрағын, таштан тупса құрашы, Калашчы хоть Моисей пророга Шук вуламан. Сыран зырна алықшыне пықсаилчы разымов. Мана историле наукызем илерце каймашы. Эбі гунда чывашсем хушине елдах наука интересісізіне була гілдім. Анжах паянхи керевзір әшсе мана ұтлада келішмеріш. Шавынба сирін бада гілдім. Чергю халық хутне кереймі деп депшке. Тебір хутта пуба азындаржы учитель ах молодчик! кері бұп темжін тұрақланы бек шишкензе құлза. Чувашсем хутне керестеден Чуваш Чувашсем дешін шке. Ну и вот каладап, яна жадын дезе. Сан жұтпа пирін чувашсене пәдембек ирік памаланды. Чук, тәріс мар шуғыш кузан, тәріс мар, міншін тәріс мар. Міншін дезейні. инородит сем ведь чувашсем, инородецем пулзан вара віземим Везени ирек парас пулзан візем пирен христианстван узал тошманезем пулма булдараща. плейдени разумов кунда ытлаши калашма кирлемар икене вахытра чухлаза илчче Чавынбавыл пуппа хиришмезрех хваттерне тухса кайрем. Ноябрень тваттымышем. Как дузым Николай. Иртне шырура эбіз чывашсен ту ешінчен шырза білдернічі. Россияри вахалықсен немінлі искусствыда бұлман, пуласта жүктені суясы мақына екен. Ун бергі сана хам жачыны не шандыр загаладып. Шакна да загалам. Чываш Чывашсем бідехте әш юрадыған ғалық. Візем хызен әжісіне де мән пішіклейін тәрлі жеверендейші, әшлет түзімлі бұлма пижіхтереші. Ағы әнде әбей кімі шул чываш әлінче әшледіп. Шынызем қамылы, йываш, әшчин, анчах культура енчен кая Тузам Тузым Николай, керек мінле бұлзан да, бірін ва халық сене вірендес сплать. Візіне туры законне шеш вірентне шетмеш, тем жүхлі евір, чырмав булзанда, да, візіне хамыр вырыс халығын культуре бе палаштармалла. Эбі халтырышсақ чывашла врене деп. Візен бұрны жебе елі ергізіне знадып, Малашне хампурныжа шах халыха шутта кыларас же парас эмедим бур. Мінле бұрнадын. Эшу землепле ұнашы. Тірісебе қалазан сан шинчен немінде білместіп. Бірле рейн вара чылай вағы иртре. Санба бірле калашмалы зем пиден умай. Анжақывақ біледен, жүрі ұрлып пәтім жапілдерме май жүк. Жидес шура тіл бұлы бір, үнчуқ теплен калашы бір. Хузан земле бұрнашы, шырза пілдер, кедедеп, санындызу Василий. пост Постскриптум. Пиринчав хамыр саваган илин юлдаш ыштарахши. Плес келет. Танемле бурнать. Пілдерземші. Васям. Шакширова разумов пантелей пуп патенчин тавранных ышын шерле жүрже. Нданына хывыртырақ, вулысыри пуштына шидерес шидезе, тебіргуні ирех паклак павыля патнегай забаджы. Паклак павыл гыжал конторда ямшк чупма керешнем. Чавынба пуштына хывырт хăвыртра дерзе бары дере разумов. Пухуран таврынзан магар пушше храбушлары. Ну мавра, тинех пӹтррммерр, мӹн тăвас, тере вылчылым не чртсе ачы, пӹдерешшен те манада. Анта ун хуйхине лайăхыннан чареме, Эверкесене ябалызене сутса пӹтерчште ти баян, магар ал çеç сульчча пәр зымақта чинмере. Ундан жіне чавзаланза шуғыша гайры. Ана кура маврада дебіл куклини кірзаларза ал әжі түтірім. Иртні бұжара бұла, пәдем хужалы хешінза гайны ана елші шымірзе хваржы. Вол үкшіне те пулин пӹтемпе хилсе тухайман иккен. Тұр те жүнны, шүнна, çунайманине тетім Шығырне леді бүлін майба, шидергелі бірдізе мавраба иткіш калашны хүшін витребеге летпек печек аслық туреш. Урбек ұқши візен шавындақ бітірі. Арманларда сивізен хал асрада жүгінде. Чынақта, аштан ұқша тупмаллам. Үтті жылзенше магар, хай калашле, ланай ұқши еплет үлізе яныне мен. Хал унын кесе, яп яга, Бірбус ұқши Тінех мен курзалар малла. Паянхи бұғыра әверкене шаптардыне курзан, магарында шанчурымы шүшенші. «Хенеш ветха, саншук тезе херхенсе тымашшы. Юратха әверкене хайын хуне, илен булышшы. Она шаптараще денене илсене пухова жупса кашлы. Эп кереве браға шук. Хамра жазем дезе, уншын хыржы укшине хай түлізе татры. ебалызіне урамда суттармаре илден шкулда стружыра ішлейді ана учитель укша барза болышны деть. Магара же. Юратьха он ячы баян пызык кінеге жінче тухмаря. Ран бін курмала. Эх, пурнаш, пурнаш. жіне жінезі пырыныш. Тереде мағар, ништағай кайза керей мен денне сүнне чілімне шаққаза чүлече умне Ондан Ундан жіне тұрза, мавражне лебахры. Мінлі сұлы шағырза яра бірінде аврае. Пілі шук, бұрны шулі шич кукыр, хош кукребе удам жи. Тезе ахалдин юрламан буляват тізем. келіш мәрі бире. Те жав, сана келе кертнебе юрамары були. Бір бұлзан, ия, кына білні бұлзан. Макар пашырханжым. Уншинчен аназын мавра. Тереде выл, хайди унбай Шунза кайныран вара магарын макырзан да кушулі тухми бүлчі. Хыйде вăхытсырах ватылса, пузырынзаларчы. Питкужы ырганланчы, піргеленчі, сынзыбачы сарыхле, міскінленчі. Анчах мэнді ванха. Чәрәчунын вилес патне житсенде малаллах табашланмалла. Хелегері чен мінле бұлзанда, ұжынмалық пүр тузаларда шитізе візем лажыне суцеячыш не гына жеш. Ужардан юлны үтті вактивек ябалазыне те чылайшне сутрыш. Хойсен шиінчі тум дерезін бешеш тұрзай үлчіш. Шапла пәчіккен юнештіргелізе, кергуничен аран-аран ангардинжи арбалықран мунчабек пәчік пүр тугалазалардырыш. Мавра ашы чыслан галариван, хой жамрық чухнеха ангарде шырмана йымразем чылайлартны болны. Шавьем разыне касавезем, чип-чибер пура шейніх Анжах Анжақ таватысем каларыш, вудашыне вудаш, ыслайшыне ослайшипшин жіпшін аттенебек, узал ябалыде, пербулзан бұлзан жемін тігінзе Магарзем шун загайны Шандалы шандалыге нумай чен уярдажы. Шурхи малдан шарых әнсеведелері, Кайрандейін каштақ шумыршу калазан юретні хышын, пырдак каю амаланса тухря. Бұл да бұліншідінсе шидеймері, шапла вара, түрі віріннешінзем емешіл шеш пухса кірттіріш. Кергуне еннеле, тыры хаге каламажу хабарза кайрря. Магар бек шынзагайны шинсене сывлы шаврма пушех йывыр. Тіліне деп, терем авра, Макарчен жын ларнине ларныне кура. Шау, пускаттіне калатыпха. Ужары візінжін тухны бұлзан да, Ингеге ұтла жымылын иттерзе яжы. Біріге ойы хушинчех әліхінжінде лайық шұрт құбарсалар тіреш. Хеш темір витреш. да чул жұртларда шындет. Берін бұр. Бұрныштені нехы жандан забымашке. Те ма не білеймес бір. Әй, тупрынес танлаштармалы мавра. Теремагар. Упрам, упрамағын вал, мән галанына... Візен ангардинжі вижа амбаре, иртні жеш, лартныс кілзем чіберек юлжеш вет, сағалды рейунда, уйри армане де тірістігелле хларать, былда кашнигун шайка бұғад. И яжав, упрам берген мен каламалы, хальвал уез в қау ужаттеші. Туры ех бұғат пұлжавына, туры хаватлы жав. Мавра еврын зывлаза Калек келенже арлама бігенже. Макарда да хыдыра хышкалана бушларым. Турран келеші кушаттырба, кештетті кештеттері был. Шынза кайнаран бавара мұнжа керзе құрманда, те шавынба пусмырлары, те хыйдуры, хай жүрі яжы жир, Әпте хышкалады пөнде ұнба, тері мавра егене хурза, хура кебе видер хулбыщине кыжырдаттарма тапратры. Ташта, қыржан кибек келзе шаклан мары де, кіже ана шуттан зорчы кетешші. Ташта мұрда бір-бір жерде ғамыр сесмен вғытра, хебірдезек сурза хучы жау. Хуттан выл не сая қырат дед. Ларзан-ларзан мавра пырдаклы планжы. Укшине ана вғытлыға камранда бұлін кевжен ғайза тубаз. Дере выл мағара. Мағар жейінжехнім каламата білмері. Кам зөйдасға, сыйдасха. Дерекінам Вара, нигам да памежи. Укша патнеки вжіне гаймам магара, хайде хиришмар. Тубаса пілзінек тухса чубітчі чевал, Анча хышта, кам патне бұрзағыт мала, Шынзе мана укша шанца пареші. Пуска тереңіца бухаз, Терем аврам. Парежі. Ундран хайза мада, ай дур-дур. Эп ун батне хамкаям, тем не урлы майлаш тарап, Анжах мавра Упрам патне кайма тухсан, пыртахранах мәскіннен каялла жаврынса кечем. Мен тады каймарыным, итте макар. Ынман ябала кала, дерем авра, пурбір усы Мен тады, ара, ти макареме мари тухны тухман тіл Ана курсан ман ни пазарта, ни урықшырде, ни хыжанда әшінмаш. Чурыс пиллехер арым выл. Аттеде жаплагалатшы. Тимак маткине курзан ништадан дух, кайла шаврынса закерде шыбадуна кудын сырза тух тетче. Тагам хваласа тухненде анаман тіллін. Уже витрибе шав халдырдаттар забырать. Шырма бушинчи шалбатни жывысма Тимагаре Тимагареме темен. Манында пыска тізім бадинчен пужыллах таврынмала булатченде. Юрать хакилден тухсанақ курдым. Магарба мавра калих иккежде шухыша гайрыш. Мән думаланде каплам. Каш пуласу мин макар упрам батне хой кайса Хальжин зим телы планчиш пуль. Уттарам хатеревал. Келінже ха, туры мне бірза дырза сық-сық реде, араме бесыма хушмазыр пүттрен кыштырдатса тұқса каймады дінше. Мур біле день... шак самантра візен батне таштан хыяматран кукша микки бірза кече. Чебер алыкушны магар шыбыр шыдықнелі пырынзадычы. Сирін бада ченмен ғына келче, кіртеші, кіртмеші, дәрімекке. Магар немде ченмере, тупына кейін манделлен, кам шаптарза хавалаза келчеші гана, тезі тарықса жұтлары вылғайышынче. Ол хабыл марине меки хайте сестре булас. Пюрт таврала айваннан паққалаза илжіде. Эзі магар, таштағайма қадірлене Чырмандарза жүреді бі, ұнбек бұлзан әбі алыға тұл енженде құпма біледіп. Дерім. Э, шук, денег мен ұнда, дерім ағар. Эбі ағал тұқынныға, ирцелар!» Торы болыштыр пенсире. Микки пәчік пүрде түрек сетіл бәтін ирцылар жы. Магар васкамазыр хывын жы, каска бұғаны елзе ұнба херіш пырзалар жы. Мен дывастен, елін жын нақ жуқ, Вăхăт сыркыларса ярха әзі миккине хутилендень. Ял хушине темменн терлі сымақ тагам десен тагам заныран кулма тапраде. Әзім мін, хымлалыне тупрынын баян пырдак. Тезе үйтті магар миккелен сымақ пушарса. Шменшке, мен жүнбе каладын, тері микки. Ытла савытнышлын жүредінде. Э, он жыны? Микки бушнешіклер еде, дикесін қылдырдатса хе әжім. Ексегех санба, манайызы жын шутне картмастын имагар? Микки дезе вараманын пужауса жүрезі? Негі жанды? Микки халниш тада ішлемеш. Пррехинче шургунне арманда хуралдатана вағатра Микки батне ұпрам бұны. Арманда мінле жіберегі тезе итнывал. Жібереха ұпрам биче, пурде ергелек, тені Микки. Ундан ұпрам ларзан-ларзан Пәчікінех сымақ майыбе шывындарза, Мики ана шаранезем патне житне, візіне мінлі ақылаза хыварас деден, кезе үйтні. Білмесіп ха, шутлаза бұқман, тені Микки үргеннен. Апла, тені ұпрам, Микки жіне ашын бұқса. Парис ану жараннамана. Санай, мін дума, арайызы бұр бір ағаймастын візіне. Аға, піравық ченмен хайхимик кейде. Вара, ман мінлі бұрынас? Амусрадап. Унжын аңғыра,» дені Ану Анузем сан хубіледен начар аназем, нихжан піркережі теслі курман візем. Та, апла бұлзан да, эпсана, тірри бұллы хут мінлі бұлзан да, шулдалық бұрынмалық ұйырза парадып. Улхры шаранна да әзіға Келде пақчу шырмына да, мана барадын. Ага, сахвине тада мінле Бұл ман таржы вет. Эбе она санвырына армана кужарадып. Кунда лайық, пүрт пұр. Әші шамыл, пұрындырақ. Ага, футла забық, да. Сана апла лайық пулать. Нем хуйхы да сан акна да, да, пуштарны да шаплай шығырза заюрлаза жүре <laughs> Микки упрамба келішсе, шавынданба әндевіл хый екебе бұрнать. «Эй, Магар, пәтшен бұлзан да әбі вілес шок!» Дәрі Микки күшт асқымыл ба. «Эп хузанда бұлдым. Хузанда хамыр кеберне ғолынже». Ухы бара Магар әнере хілкінші. Кукша ике хузана каза келді калама жүк савынна, келіне келмен үншінчен вунжичі келе черечебе жүрезе кала-кала кытардат дейді. Тупренде хайваллеш, пурен батнете шидеть ага тезе ағылдада чешінзе. Ну, тері макарчав хыбара илтменбек бұлза. Шитсе келген бұла дяпла. Астывадып ха, пәдік чухнеге сонда каяшынчы, пәр май хузанда вылаттын. Шапла шау. Каллех шамалан жемекке. Эбі Эбе Петербурға да шитсе келме қа. Жанма жоқ сана, қайында. Әжу, пызық бұлма керлім. Әнен мәстіні? Эбе, кейюве қайза қа. Лаврына, хузанда да шып варинже болдым. Эй, сана да шы жавғулана. Ура мезе міндерлі. Туды жуды бұққаларым. Концы крайне кураймарым. Монастыре қайза келдіме бұнда әлі қанне қайны Эй, мен қалын, керзе торда, әзі пүртремар, шурда шутса тұлдарны рай бақчын жедірадын. Лелхерейзен пурде ұлдын халатпа. Сөм жірледе хевелбек елдірдатса дұрашы. Мұнастыре жудадашы. Сөре чаплы жавунда. мекі қалашмачар әншіде, Канзерін хышкаланзалараган магарын аллине шавыргала запахрем. Тұқтаға магар? Кеше мари кузан капла? Шурдырылы шатрасемде бұр мари? Тезе өйтірім. Кам біле Чаудем муре аптрарымырынде, дер магар. Шымжаққада кешеттерзе бедерет. Курадып ха, курадып. Платник савалазалар адын? Хаяр үкрі бұлдет бір. Эй, сиренбе, теремекке кузерза. Шавна да астарадыр дежав. жау. шунат жунатпырда. Тем лешке. Тазат малай, шавна білместері, шырайынша пұрынман бұлведезір. Таза дегіт кына керілі. Таза дегіт шывебе мұнчара переге хұтшавында, иртреде. Керек жұлмаш. Тебір әрнерен пәр шатра күраймын. Эп хам, кешерен ялан сұқылан сықланадып. Илтмен, илтмен. дегіт не аштан тұпмалла. не? бар хиріш бұлдыр, хамақ тупса барадып, бір пұлштуқ ағал бар заирадып. Темлешке, шывар хупи бұлмазан. Қыларымшке, бірне бірі шамны керледізе. Пірнянне тегітрен ман. Халі де бұр, езір ман бағына келешір. Вара хотке кешірек бұрза елір. Мекі хайын шуғышне қаламада пратрем. Тебір күнне ирхине, мела разумень, Мағарзен чуречинчин соцки бұрза кышқыржы. «Эй, ұжызем келдейгі! Хале хукша бұрза түлемеле дәріш! Түлемезе хызем келерен жүрешші!» Дері девыл пуклак туйнеш авыртарза анада лауттаржы. Магар яштак сіксетічі. «Ну, пәттірім апла бұлзан!» Кавагар захытса гайрывал, әнсіне хышкалаза. «Манда черешідірі! «Яд Мағырза ярас вешне житне мағар, абат шейсі де манзагайля, кымага жүмінжек аска бугане жіне ларза аллы зембе пушне Магар, Мағар, терех, анхуй хырға, тенчі бере хиртсе гайы. Тере мавра ним калама аптраза. Абат не ларза шизем, магар арымы жіне севен бұхрым. Эсте булин анжен, дезе хаярын қыдырза илжі Ыры, эбе абат шидерешін Анжын деші зана. Макар жапла хорда харкышкырны маврана да шиллендерзяжі. Фуйтан, Мария пинь, фуйтан! Тере выл хăрах кучне ялғыштарза. Чыр шуйтан! Манба хыргажать! Темші сымақчыне деп шавузалы? Шавна булак шак пурны жагурадып, шавна киле кіртмен булзаны, ых, хамвали хамвалі хамахингек Куртланны бұлзан челхет. Тадақ кышқырза бірақ ремагар. Тарықтар задырадын, санзырахман, ақшағында. Шіберей аныбек чашқыр задырад. Санберге манында теле жоқ. Санберге... Әзіклеме түдінші мавра. Чарын! Кышқыр жымагар сікседірза. Халек шу забырағадап, әстілі саярашы. Санран шақна елдесіне пәліні бұлзан, ман пұшардақ шунза бітмелетші. Мавра урық бір зымақта шарламаныне күра, мағары еребен тумланжы, ұндан алға шал чеш құпсақы варза чәнне шірілле ұттаржы. Мавра ғыттын әзіклізе мағырзай үлжі. Кондырла жидеспе мағар каялла таврынжы. Ну, Мавра, прагух есна патне гайза мұнжа худас, деревіл. Құрайт Мавра, башки кымыллы да савынышля, Кучызем елгыжам пектываще. Маврахе бірдері. Каларым ведь. Чибере хитсе гае десе. Теревал. Утла да чун хурланчы жав. Магырзан әмірек лайық пулатманын. Анда кала. Кетменчик аплағынаса. Тере Макар шымылын. Жүлдедоры перейте хам. Магар арымне құй онзыртыран, лисор батне керзе твады денге кивжен үйтнине, Леже на партыдынса тумазырақ ұқшаты тарзаяның яны не қаласа бажы. Тұват тенге бек бажа апла. Савынса кайлы күншін маврады. Лес сорда шынна унашқал үрі дума піледі. Кайла тавырза бар дезе, калек табынмазан пүретші. Раштавчен кіде дептері. Раштавчен түлейімізен. Вара, кашне нере, тенге бушне четвертак шар. Хушса дүліндері прочынгешшен де жавна. Вăхача пурхайып пин. Пірінге деме дедеме тұрад. Күлегелі бір мінледі бұлін. Савыншы мавра. те бір сывлышха. Юрюксен, ага керешсе сүз арлама тытынып, худашы бада туса суткалын. Хамды жавна шутларымынде. Ха, иппин. Юре, куаванха, аплай эбе прогухи снапатникайза мунча худам. Удас шав терем Ундан вăл кăш чарнса тăнăхышн каллех мавра йывашын тиллесе пăхрде. Лешне вара таза дикитпе мӹн теденес, миккерен илес марах тедени, тесе ыйтррем. Аптырадып ха, терем мавра шухышлын. Кәрек тұқымдарса ямайдат тіға, манхамында пүтлі тумдер шавғын ашке. Чимха мавра, вал ижеге гына гаядып терім вет. Инжеймін, Бірлі кайса келі жіне керек піде шок, а кухуттан құржан кенжен дазалашчы. Декі циплетеніне әбе тешінсен кенде үлкніға. Парзан да шавын шеш парза ярас вара, Анылда ладыр бол түлкіш. жән бұлзан... Юре авра келеші бір. Хальғашын хамыр ништақта дұқса жүрешік. Юре пин. әбе мекебатни уттарамғам. Кукша микке ижекре нумай маре. Каяса да онда жінзен бірмай азын жеш кайры. Ижекте, ижектеше, мән жән манын шитсе мар бірре. Дері, урық мен левығыт ирттердерінде выл. Ижеге жітсен вол унда жінзем епле мигул тұрра пұшапса түркеллине түрлетіне курса жүрері. Ондан түрех, шубашкара тұқса отырем. Бір күндала житнескер, кайза келес, тенже курса жүрес шыға. Килде бедех мағырағаннызем щук деревіл. Микки ялдан тухны чухне шандалак, чанда сивичче. Хырбык юрік келейче, биде гужай вишкін жил казачче. Шавынбавыл инче жула хыйынше сахмане вешін тухса гайма хыраре. Тикит парзах магарзинчен ажа керік илзе гайрем. Шубашкарда Микки нумай жүремерем. Волкунда кунда малдан адыл херинчи авалхи собара керзе Ундан пазара кайса темлей темле хужа çурчу умменнче пăхкаласа тăчĕ вара. Хузан çумне пырса арзан, ку не минде мар, тере те тепр куннех, хивелбепрле, Шул çултытрем. Çул шинче вăл вас камаря, майепенех ялдан яла щиитсе бычче, Кышты вынма бышлазан ышта çитне çавында хурал юртне ккерсе канче, çывырса та тухрре, хыреме вышмада Шурма жулашде сумен, кашхине, сесмезрех, шандалак, ошытре. Кондыр енчен, шимжеде лопқы жилвіре бұшлары. Пөлітлері, кергунеге кичем шандалак кетмен жердень, шүргуне бек бұлзадычы. Кунбек пулзан, келемар, мускавада жидеп ха, заводны бе. Ундан шул чухнех, шумыр чашлаттар заячы. Микки, пушше хебірдері, Вал юрла юрла утря. Мекину май кайри, сахали, чебер утны жерде керекетемле юрланжа. Мики утны жерден чарынжы, керекне тадах пыққалар еде юлашкенчен кулзайжы. Хы, я была, кун бекіне пірледе курманчыға, Деревала ал ізіне саргалаза. Керекте, керекте шешінзем, кун бекшке ку керектені, упрам хужа аттыбек пульжы, тигес сірзе шемжетті дейін, Ха, тамажа, шап шуды, илемлі мұрябалы, ашиде ажа, туян малақ бұлать кынаман. Пыльчықлы жылба шабырдаттарза бұраган Микки юлай юлаймаре, чибер керек шаннызем хайхи ун аллинчен чылаяқ вырымланза иртсе кайным. Микки хывыртырақ келе таврнастезе хыбаланза Микки мекки тадақчарынчы. Мұжақланчы бұлмана, мүнлі капла таза уйрақ бұрадып шке, тезе ебенне шамгене шылза Чергу шинчен кашт вырымрақ болны кері қарги, халемекі урат туба нехсе дерінзе бұра диккен. Шанны земде ала зенчен худа шақса яныбек шеге тұршы хузынзанна. Ябалай вараку. Шумыр шаплах люшкетте люшкет. Микие немчухлиде херхенмеш. Ашта гайза кетер выл уй варинже. Аптраны мики, шак ингеклен шалынашы дезе, сық-сықса пұш шапма жұтлары. Анжақ керек шамнезе мұна тек алы Тавырзан да чустабек йырылдатса юқса анашы. Кашине меке, аран-аран келнешіце юкре. малдан вылчималдан керекне хывза брахре. Шав керекшіне бұқса. Мен ғанды ман, тезе ұрғанка әзіне жым. Жұтлары-жұтлары демекке, хы, мақ. ексік чымақ кейдезе, хыны-хы ятлаза брахре. Кымағана та, кереге дебетсе кайза барас, пүлжіде каларя әшіне де дуре. Ол шабарзагайны кереге вірі кымага тіріне лайық майласа сарса хучы. Ишчен вұртсан хыйық тебет. Ингекім піттер бірі худчен теревал. Кашине шандалық тебір худ сивитрі. Ирехиреш шумыр віріне шемшейде лапка тыман шузалардыры. Ура жіре хуплары, шуна жулі үкрем. Анжақ мекейін иріпе тұрзан пушшех әнсі хышмала Мәншіндесен, вұл кымаға жинжин пачақ керек мар, темізкерле хуппе хыды кыбырка ябалагына хыйбытса илжім. Мен яма күгу, керек шапла болса жи? Сехре хыпса духремеккин. Вұл юлашкин жин, ним вайманран мағарба маврана ятламады дынжы. Шау земінде, шав үрі білбе барза яман. Шуйттан білеті візіне, керек не дечібердіма білмешші. бола бұла деварашақ. Эй-ой-ой, візен жүмне шыбы жетчен, куша хупсах аяққалла тармалачы, тубанып шавхам вали черкесен. Теревал. Тарықныбе вара кереге алық патнеші дичінех перзе ячым. Чагыл хышын тада игі гун иртрі. Паянага кукшамики магазин батне шишсагыр жылғы ажана шеш юрамалы пәчек керек пек келешсе бачым. Эзір, мана анжатлар, эбана ұлштарман, немде думан, Инге курса тертленмелі жүшке, шубашқардан таврынны жоқ кашкине, кандыр вар жирминче мана, ар жүрізем жүш. Ватты зенжен парын маше, хереспелі ақыраттырым. Анжақ таштан, шырланран, шүрізем зіксі тұқрыш, шәрін етла. Теміндерлі ғыратса, чудақ чуна елетчіш вейт. Таваса хоть хама нимтеді марыш, анжақ ват кереге, авы мінлі туза хучыш. Хамда Кажарыр. Швар гарза падак пихытсагайны магарба мавра, нимчен де білмеріш. Кері кайза лешні ғышын, мекі бірдаклып ланчы. Шун жүкчіш шабақ майлаштарса барзақы вардым, тері выл ебатса. Анжақ бүрде кешіде күшне чарза шақ хытре. Мен амақ. Он бүрдінже шын ларадь, Чип-чибер шын. Кутник жіне таянны Килде тәртне пызык тудыр піргенне, ура ба, тағама кедет. Тілікрежі, уж ұлжын загайрежі, хай көжібе әнен мезір, илім-дилім паққалаза тәжімекки. Эбі килдім, ан ятла, тере анахирарым. Мекки бұш тілінже. Эс, надали бұлдан шке? Лисорзым бадінжені? Шау бұлмазыр Менешпе жүредін. Кам керлі? Надали темшін ахлатры. Санба юмах путчите. Манбай? Мілі юмах пулдыр берін. Тар кындырла мұшқылаза шүрестеріні? Ах, Мики! мұшқыласы иртреман! Дері надали. Чавза живых тешіде, шырдыттымда, хамах ухмах пулдым жав. Мен тада, Натали пушне піргінне шамту тудыра хубу шешіне лесірзе Ун күшізем, икке жде хабардубек шышса духна. Туда жавар давража квагарны. Мики унбай хереш пырзаларже. Чим гайзы Натали? Мен бүлшізана? Туба тебе пхам вали. Кашт хускалза ныкышса илж Натали. Вода пуленьки бұрза тивре. Хыжан! Энергана, кашхине, паянда Эй, тата дяксык ябалы, мінле бұл жаплавыл. Анда кала, хам ухмах, хам па бітірмеп, терін манун батне ура ярса бусма кирлі марчы. Кам батне? Лисор батне. Сана лиссор жапри? Шапри де бол. Тапри де бол. Темде дуре. Сәдерінсе жүредіп хал хугуратын. Эхе, он бегі кензірінеш. Шаванбек, пілі ту яндым. Эс пурнеде пілесші, хергенне бұлыттын хоть. Аштан білес манзіріне, әбізіре пиде хитре бұрнадыр бүлдезе, Мыскаралы еккен зіренеш. Микки бірақса ғайны ғышын, надали лисорсем патінже піреге жол хуши денебек таржыра чиберек бұрынным. Лисурба бірле бұрынма әметленнеймеш. Варттан кәрттен бұрынза да бұқна, Анчахвал әмірліхе пулман иккен. Біріге жылдан кунда да, Микки патинче бұрынны чухнехи бегех, лісорба надали хушинче тұдыжа хырхарзем тапранмадыдынны. Лисорына кашни гон лісорба надалі надали хушинче хирюші зен салдавиде булны. Эжігу ват тізенчен бұшланным. Пірегінче жапла надали келде пулманын чухнем. Лисора ашшебе амыжы чынзейліне де сідель хушине кірцелартным. Итлі ажам, кені паклак Павыл. Комыл зыррын. Эбір зана шуратна, үстерзешін жүтне кертремер, мән пәчекрен чунбек пықса шиден дердемер, санран тілей кетремер. Анжақ пирен әмітлені, так пульжем. Эбі зана кунбек ача булат теменші. Хушса хунамыжы. Эбір зана тихабек иреге ярза үстердемер. Пахраны есперен жіне, Пахмаран, Перенбиле вараларан, пыльдік сырзе худын унжине, пәдем ял ежумінже пере намыз кытартырын. Мән каладыр жагезір? Онланай мазыр итленен лисор. «Ара, ху хистенебе микки арымне таржа илдемірде, әзіна кин вірін ехті дашын мари, өйтірі лисорашы. Ялнамыса шке тупада, эзана, пірле кача кайныскере, илзе-килзе пирімпиде кіше жилерен. «Юрайт пыры дерімер, шынзыма хеттем мар, куша кемме, сукырланзалар мабыр дерімер, шыла жыртса чытрымыр, менюсі же менюсі. Утлаза пыққа бұжуба, икі жол хамыр шуртра бұрынат, бұр шаплах хәрбек ярынза жүреть, Уже михипек выл хуматка дума куш хывны. Юры дерімір. Кележі бір дерімір. Халяк. Мен думалаун ба. Читменіне кукшами киулаш кешке. Алайша валай, чарнма білмезірден ғырдатнамыжы. Пірача ход шуратса баринче, пірача! Тагамқыда класа жүреттейнена, пірмай кулать, пірмай ағырать, херарым булади варавыл, чувашшынны бекте мар, ним жаруда шук кыжав. Пыре тата, пыре мінле, хыреме, вырым хырым, выш хырым, ним барзанда шиде шук. Пәр күн жапла, хавыл, уда жулса келжеде, манран ытса татымаре жақ түрек нүхребе егырдатсан загайре. Мен кирле бұлны жекана, дедеп, вал бур, Эпшидичен пәрчерессе де шаплатар хуна хыйма задырать. Хирішіне стерімға, чәлхе вешне шитнічі галассы. Мені на парындараймап дедінес. Вылман жинеде сасыне шекле бұшларя, вубар гарчы дечке дубада. Шугенде, пулас шук, пулас шук, ташта, келегілзе керзенех ұжашышы тұрынна набекту пәтірімір күнбе кебе. Кен ятне ан үлтірек. Мән кендемелі борана, шавар жынлая балана, таш танырдықсы ғайныскер Херармана кашнегон, ирен гажын тәріслезедім ала. Тәріслезедім азан, ун айне хуттан ева шаварат теші. Лисорде хирішчен мень. Надали ача шуратса паманни ана шагын хышын чынах та хыдах пошырғандара бұшланы. Ун бірге выл бір кашине надалие хыйех сама хускатны. Эбі мар, хуайыплы, Эзіховын варлықна шамрық чухнех тұқса білерне, кайза бұштар, ихихлетсе кулмағына пұшланы надали. Лисору дюседір айман. Херт сурт ес манжын едайми кеневал. Надале шавындақ шевитрен явгалаза ярза илне. Аксана! Эбі сандран хырадыбі? Храсчук. шук! Ерешсікседіні надалиде. Нимде мар, әсі мана пәдерден. Вильнежін начаржын, мекі, сандран шырғут Шагындан хушинчи, варавызен хушынжи, такшандан бах пыраган жу елдақ үпне питне шаврынза Кукша мекі шубашкардан керек ислетсе таврынзан, тебрагуне Лисурзен çавалказа виштывады жул кайрах унта качадухна калля ятла апышсем патне кирхи чуклеме сыра ӹшме каймала бұлна. Юр үкнішін взем саванна. Первайхи хынанах çне жулебе çулепе каймала пульчче. Кыжал берін әметре бур телей ынат пулмалаха тене ашшы. Эшке жики чынах та әмәтленнепекех питтергелля лайық пушланнă. Хына верлезем пурте Урде бірле кымылдул ішсе жіне, ерзе житсен ташлана, юрлана. Хынана калязен таганари шым табаган арманда ішлеген сахрун ятла паяғыш де бұны. Бұл тереклішін бұлсан да, хыватлы сыраба ерегіна сестермезір парындарна. Тем вахытран жақ сахрун тула тұқса кенеде, де, Нигама пірзымақ каламазыр, алық падінжі ажамне жыра бұшлана. Ун батнежа заматра каллягені жұпса бұным. Эс паяғам ұштағаядын жак, чимға кен ан мана. Васкатын сахрун. Эбе келе гаядым. Келе? Чиберезі, абачы ішінде бұлін ларға? Шок-шок лар лармастып, ара ингю бетне вет. Инге? Ұштавыл. Тулда жав. Шына жінде жылырад. Хальдин тұқсап қыса кедім. выл, Чариеваш хубілен. Анчар бере каяс пулать. Эх, паяхам, тем жол ярас келмеште, шапла бүлге андятлар!» Сахрун, урых негамата сестермен, тула тухн тухманах, хыбылға бұллажа күліне, шуна жінже тылып біргінсі жывараган армне де варатман, чирлішінна хускадасмар часрах келелле тухса вештернем. Шул жінже сахрун часрах урылна, чирлі армебе ингек-сингек пуласран хыраны Шавна булах, оның әшсе жіне теташта Ун Оны бұжінже мен бұрыде часра келеші дес шуғышқына бұлны. Анжақ, унарыме келеші де вұранман. Шаплақлып кын жывырны. Захруны ана кергензе, аллы зенжен ажашын тұтқалаза вұратны. Бұратны да... Хөйде чудақ перзянман, Чуна жинжен пачахта ун ареме мар, салагайри паклак павылын таржина да седаны. Петре мерех, мэнь бульжегу! Пюрде тарза кене захрон, ана курзан улах лараган херземде әжізіне барақса седаны. Сахрун беше, ақтұру дене семи, семі ұтлада перзону юлман. Кевір сахрон сахрун ирбейрех надалие шавалгаза лешсе сяна, Хый арымне ларца келіне. Унареме, хонара пырдак эшнеш мене хыне евр булныне негама шарламазыр, кымага хыбарза шывырны булнымен. Пызы кулыш пульчыгу. Анжах тавыл надалежін шут хакла хаклалар Келет таврынны таврын манах, анализ сурба ашы ярза илчиште Күрек сүсверенбешік сабырақреш. Әзі шаплан намыз қыдарса, ятна ярза жүредені. Тезе лачкам күп кетчен күпкеріш. Кайран та не жуғатсан, ана анчық шүревиллибек урамалла өбітіреш. Эзі вара, Натали, ман бада мала келдіні? Өйтірмекке кыштақ тілінзеларнық үшін. Ара, ұры хышта каясын деман. Жышылдатса хускалжы Натали. Натали. «Мен Мэнтетенде. әсі манын малтан бұшқа. Мекі кушулі юқса духре. Эх, надали. Эбіз ана нехышан пүрнебетігін мен, бұл. Эбіз ана Кілінже шурейбек, кіленчебек, тихабек ажашлаза усраттым. Кам жаварза келчі сана ман Кукша Күкша мекі гайны хышын, тейін мавра пәдемшіліне тұқсайды. Фу, санба! Мен ба, Убыде, эх туры! Магар нимде ченмере. Аптрамаллан де ченмеде. Волсымақ кура мавра пұшшек шилленже. Четреве үкне алыбе кереге үтреде магар умне прахре. Ака, ме, анжик пүрі! мен халгу, сана була, сана була, шарамас хавардын вет. Макарында чыдамлыхе вежеллі. Хой айплы икене туять пулзан Бұл маврана хаяр кушпапăх шүйттан Чррен, шуйттан келетти! кышкырса «Тұп сазыра алық пек шывару! Бір ұжылза ғайзан құбын мада білмеш! Маврамен мен буласа білмезіре шаплақ чіррегеже. Чарынмастып! Чарынмай! Хыттеменду чарынмастып! Магар чешкине чымырдары. Чарын деші зана! Тегіс сірмен ураба, череклетсе тұрадын манумыра. Эзі жывре булмалла, шывре ман манбурны жап бір кері мечен жізе ядын, сана була келесі тұрса юлдым. Мавра керек пекіне жіклері. Ақшак мәнгу, курадыны, ай, савын загайрыны, чымлай пин, шатшаяр. Магар шылны хаярын шыртсалар траде, хүй умынче қышқырза тұраган маврана шурменжен пірі худ шапкаласа заилже. Мавра шанжурыме пиде хыратмаре булзан да, тискерен кышкырзаячы. Ай-ай! Карабул! Алык ярие хужылчы, кужук келсе кечем. Мен пит шымрелейдер жагезир? Мавраба магар шып пульжыш. Бізем кужуга курзан иккішде вытанчыш. Мавра алынжи керекне сагайнелле ывытры. Мен бұл нізіре? Хыне херешченеген пулманран кужук малала иртрем. Шуха, мех темар, хамр мари, выданны бек пульчымагар. Кажық-чажық шағыртат мазыр пулмашвал. был. Ухмаға судын илмеші деші, шауын ешізе мария бир, дер маврада сымаға худшынзам. Мен тада, мавра, күжуға сағайын жен кереге елзегдарты. Курға ез. Мен варагу, кереге жақ? Тыца бахряна Кукша микки туза келзе бачы терім авра. Шаутықын де ага мінлі туза хучы. Шумрайне бұлдым дейд. Вар хыреме хыды чинех күлчі күжук. Пугане дес, пугане мар. Мәскерку, мәншін барзы ядыр вара езірана. Шавмари, магар жіне кыдарты әліме. Пөдерчі швіт кереге. Таза тигіт шын барза ячы. Таза тигіт кыржанға пөдереттеші де. Мики тигіт барза ячы. Тигіт жевал, каржанға пөдерет бұлға терегі жүк. Вара микки кереке түндер табырса тұқынма, ұс шидереймен жав. Ун бек тұрдара мен қалама, хыжан керек тұқынса көріні бұлвыл. Курман ебе ана керек пені хыжанда. Күжу хыйте кеже чиребе аптрама бұшланы екен. Магарзен мүлі майба сывалма шутланы не пілестезе келіне. Тегіт вын малайы, сәрін етезе ұйтырвыл магардан – Магарба маврасы валаса валзақ шитмені иккенде, шымылдарақ пек пульчыға, шатраземде сәвене-сәвене үгеші дезе білдерджіш. Ундан візем ялды тірлі хыбарзем шинчен калашрыш. Кужук юлашки кунзінче час-часах учитель падінже булгаланы иккен. Лежі вырысне вырыста, чывашла калашма самай верензе житне иккен. Бір-бірінбе мен калашныне пәдембеттеры став жырать, каялла тавырза калама да булдырать. Кужук Магара баян чавында кайса келертесе жінет. Магар халь учитель патне мар, шын кужумне курынма ватанать. Кырчанги житменене тесе тарықтарать. Евыл темін мар, дер ана кужук. Кырчангу халь алында паларза каймаш, учительнына азырғамаш те. Зен девыл, камылне пидех палырт маре. Кужук не була каярах пашеш выл. Ятлами евыл бере, десе Кам? Учители? ятламагаларын. Кінеге вулаза кыдарда дәптері. Малалахи сымахисіне такам итлестірен сыхланны бек кучук шыппын қалары. Итлен, нер манавал ұлды саспалы вірентірі. Тәлін білі! зіне пірлештерзен де чип-чиберех сымақ бұлса дұхать. Шунса қайдыр жав. Май келі жоқ қашта бүлін вірен ес шыға. Кінеге вулама вірен не ұзылы учитель. Мағарын пачеккенек қымылы шаврана бұшлары. Мен, Каза келезім, апла мавра. Армия енелі шаврын забықрывыл. Кайза келі ара, дере мавра евашын, шетіккебе запламадыдынза. за жүре кыштақ, ништа духмазыр бұрынадын. Кыштырзан вара, магарба күжук учитель патне дұқсы кайрыш. Василий Петрович вулама зан – Пюртре бір ғана шыбақ пүлчі. Седел жінче пызық кращин лампи заларать. Унда терлерен кенегізем, ручкыба карандаш, тада сара рамкара илемлетнесіну герчі курынад. Херю герчігі болмала. Те учитель вуланыне итленерен, те пүлімде шаплыға була, Кучукпа магар кучу умне елдах урах санзем шывын задухрыш. Кенеге шинче жырзагыдартны шинзем де кучу Василий Петрович княгине еребен сидельжіне хуча, дан макарба күшукшіне бахра. Хыйвыл шуранка сынлы, тұрықларақ петлі, урайшуші жәмгешіне леанать, хымыр күшізем тарын, видерзе бұқашы, хырцах трать. Ну менле, ондан маллақ күшар забады ми? Тебір ғуткала забарыс маризіре, Пидя ван ұнландардыр, Василий Петрович, мінлі кінеге терір йывырынсывла заилчі күжік. Вырысла мороз красный нос тещіға онландар разумов. Чывашла мілле каламала мороз тени сивидени булать, красный нос херлысымза. Ха-ха, кулышларақ булать капла. Шартлама сивере тесень, лайық рақбек. Кучук чинмері. Саврас кітеген не выл. Тарья лажи пульчи Кэтмен шартень истрима карда. Шапла, Саврасқывыл лажи. Толых марье. Варманда шынзавилч бұладе пеншіремейді. Шанзавильч жав. унчи юнунчы он ландар запач разумов. Херхинес келес шавын бек мескензіне. Ач земде тылы хатырза Халь, чиберек пурна жи, шереметсем. Шухуша кайнын мығырда цейлчі мағар. Чуны ұраттарат мүлле тура жені Разумов мағара еваш кучызымбе тіллізі бұқреде ұшын күлзай үлжі. Туры мар, шынақ Макар Максимыч. Шынақ дедін, мүлле бұл, кінегене туры жыраттеніне үлсечінде. үлтсен үлсен ұқта күлзай әжі. Некрасов хужаматлы вырыс шыны жырна, Разумов. Кам варавыл, бір-бір ұл Чаплашырлах маре макар. Темле апостол бекки Василий Петрович зене Некрасов шинченде, тада үтті вырыс писателі зембе поэтсем шинченде кала-кала кыдартря. Магар бурнеде захилей мере, учитель рень вол тадах өтсе білешін бұлжы. Штан білет хавал пирін бурныжа, ләш хай, Некрасах дегенні. Тілін мілле, ирін шинчен шырны көккенегенне. Разумов коллег ұшын кулзайлжым. Шапла жав, Максим Максимыч. Плеще, пить ослышынзым бурден жере. Эшчен халық пұрнышне видер курзадырашы. Анжақ кенегере сирин пұрнышпа, пір бекке немекте шукпек туйнать. Шукмарға жав, иріксірек шухашла тарат тері Макар. Хам пұрныжа елемға. Ман пұрнышта тылық тарьенінжен уйрым мар, әшлет бір ғамыр, тұрынза каясла чаваланат Шабақта, шимелік темелі, ни тұранмалық шук. Шынран кивжен илні ұқшынаты таварза бараймастып. Езі шынран кивжен ұқша емін, Камран илдін. Лисордан илдімшке, кергунне жыбама бама илнічі. шынжақ тұратте бараймастып. Ия, тивішліне памаллах. Анжақ ништан ұқша шаврай мармға. Шыбада зұтныбе ұқшалы бұлаймын. Учитель темшін азырханарақ қалашма бұшлары. Итлеға Макар Максимыч, дері бол. «Хыржы түлеме кевжіне қайрым дерінезі. Сан жұтпа мінле тереспеге вал тәрісмари. Кантуртызем ұтлашыре қытланмашы. Магар шакна хиріш неменде маре. Вара разумовта уншінчен урыхыт итмаре. Вал ялшынызем мінле бұрыны жінчен майыпен каламады дінжем. Тебір күнне ирех Кужук коллег патне вештерзе бычы. Эй, магар! Чырка жебе шәребеші выраймарым дервіл. Мін. Чилемерін болешке. Василий Петрович калазабаны зем шаплаха асран тухмарыш. Кутлаза кайрым-кайрым да. Ыйхы ташта зирілче. Вешре. Ирхи абасы делі хушынжен тухны магар шыбада канри явмадыдынчы. Аван жыны кен выл, чынақта. Бірледе контурды чинавник сембек марвара. Урне де пілешін. Ибір ана жаранзы немінле суғаласа ақны шинчен өйтірі. Қалаза барзан хергені тада бере Э бұн бек шынна курманчы. Ох, ұслышке тубада. Шын онлан онланат пұлмала жав. Вірені жын выл макар, вірені жын. Вірені земде пұрде ұнбек мар. Унбек мар, плетеп. Коза вренне. Кучук чілімне тевретреде, Темле шухжа кайса ына варымын әмме бұшлары. Алішне, тәріс калара вет выл. Тере ондан пушне сұлзайлзе. Хошне, ара, пуянзым чухынзіне пусымырлашы дезе. Патшы вара пуянзіне үйделеттері. Тәріс выл. Кам білетшав. Віренішінзіне курынарақ парадінде. Күжу коллег тебір кана чілімне паклаттарзаларчы. Итлі хамагар, теревыл. Үтті де бурда, Шабақ шутри тывандран хамырдыван шанчықларақ теші. Епхам келде шығырма кірзіне серін бада құрзағы варас пүлде деп. Мүлі бала сене. Узанала кайза бұқасте деп. Мен ман капла бұрынны. Шука жичен кедюғышын удадып, хеле кірзенде ағалехларман шыбада да дуны, каржинка шықса да шаба шава азыр, шиде житме гына сапкалашса адып. Керек ұшта әшлеме тұқса қайзан жиде деп. Василий Петрович қалаза барзан аза келжіға. Узанда бір-бір жере керзе әшлеме мүжі жейде депшке. Күжік шухышне мағар елдағыл нанчы. Ара, Құрзағы бар, Құрзағы бар, дере бұл. Құш анадын бұлзан бір мен, қанзірлемеші візім. Нұмайлыға ғай әстедіні? Тұқса ғайзан, күш көрі. Мінле бұлзан, бірда көкша дубасшы. Пәчік пүртте вара авланасты деп магар хыттемелле булсан да хамачана курас килет суймастап кирленді көшік болда да кирлі әмір иртелесі пиде евар, піледеп тебревичі твады кундан магарба мавра кудам каба шығыр жакны инжи жула хузана азатрыш